Miaia ca il afficio racconto de Luisa Carol. Miaia estas blanca y una carto qui appartenas al tiu aparta spezio de venanta de alia Vi Diversiai mescias pri quiu spezio mi parolas. La parol capabla cae esorcio capabla spezio. Ni atente nur mal multae exempleroi trovigas sur la tero, cae ili cutime casas sia in capablo in fronte de la homoi. Nur mal oftege ocasas che tiai catoi tamen al parolas homoin, sed tiam temas pria parte fidindai persono, kiui ne malcasas tiun secreton Juste tia morshantsa persono estas professoro Ixilouno, la gastinanto del Miaia. Li estas maniuna vingvo quiu pensiigis juste antau olocasis la exterordinarai aventuroi fri cibi mi racontos. Li estis vivanta tiam en bela urbo ien la salamara agvo inigas tra longai canaloi. Tra la canaloi glitas lignai boatoi, cae inter la bordoi de la canaloi estas bel pontoi el stono. Professoro Epsilono estas scientisto, qui estis laborinta dumia decoi el fama scienza instituto. En lia apartamento, miaia sentis sin tre bone. Tri foie tage, la professoro pretigis por si teleron cum mangiaio, cae borlon cum fresha acqua. La catino pasigis multain agrablain horoin, babilante cum la professoro ili ambau shatis sidigi vespere sur braxigion por condividi pensoin cae sentoin au por ausculti musicon. Miaia habis ancau ilcoin por ludi, sed se la vetero estis favora, ci preferis pasigi expere la tempon antau la meso. La professoro paris por por diton tra si povis eliri cae reveni ciam ain si desiris. Dum iu printempa mateno, miaia eliris por giui la fresan brison cae la sunon. Si promenis sen zorgene sur ponto, cae ronronante tiom laute che si ne plu antis camionon chi u proximigis malanta uscit la stiristo de la camiono cupis subite, cae surdige, giuste apod la catino, iu apena havis tempon salti flanquen, cae falis en lagvon. Neniu boato trovigis proxime, neniu homo. Miaia abomenis agvon, cae nesci povis nagi. En agvo, sine capablis ronroni, cae sen longa speciala ronronado, si ne capablis fari sorcioin. Si estis terurita, si iam estis sincanta, si baractis sen pove, despere. Tal tiam, si sentis che iu pusas sin supren. Estis granda forta fisio, gi nagis cun miaia sur sia dorso, cae al portis shin al labordo. Miaia appena povis credi sia in oculoi. Si dankis al la fisio. Si confesis al gi che si capablas fari sorcioi. Si demandis la fision ion gi desirus porque si provu montri al gi sia dankemon sed la fiso silentis, ci mal supreniris profunden en la agvon cae mal proximigis. Tagmese miaia albenis heimen la cega, mal seca, mal sata, si iris recte al sia pelero pormangi. Tie si haltis, cae resignis si cusis sur sia cuseno caec meditis. Si sciis che giuste tiu mangiajo estas farita el fisho. La professoro neniam fish captis, li estis vegetarano, sed por miaia li ciam acetis scatoloin cun mangiajoi civui tauras La best curacisto estis dirinda al li che vegetarana mangiajo ne taugas por catoi. Li diris, via cato ne mortus, se vi nutrus cin sen aina viando. Dum quelcai tagoi, ec semainoi, ci povus mangi sen viando, sed post ancora o quelca tempo, ci farigius sen forta, cae dia sano iom post iom mal se vi volas vegetaranan dorlot veston, hamsteron au papagon. Eventuale vi povus vegetaranigi hundon, sen aina risco por ties sano. Sed catoi bezonas mangiajoin por catoi. Tamen, la professoro volis nec hamsteron, nec papagon, nec hundon, Per neniu alia besto li volus anstafauigi la catinon, do li cutimigis aceti al si scatonoin cun specialae mangiagioi porcatoi. Plei ofte ili mangis santempe, ciu cun sia propra telero. Biaia estis sibola, cal ciam petis gustumi po ilione ele la mangiagioi de la professoro, do en sian teleron poiom el prescarcio. Vistis che viaia ne salon, sepon cae spizoin, do li cuiris sentiui ingredientoi, nur por plesurigi sin. Tamen liciam havis sur la tablo salon, sepon cae multain spezoin de spizoi iuin li malavare aldonis nur en sian teleron. Glaciajoin cae aliaen dolciajoin miaia ne raitis gustuvi, char la best curacisto al meniu cato permesas ion. Do piutaie miaia cusis sur sia cuseno cae ecmeditis. Iam la professoro revenis eimen, si racontis al libri cio ocasis, si diris, Ech se la fisho pedis nevion de mi, tamen mi volas fari ion cio plesurigus cin, mi volas igi vegetarano sam ciel vi. Se vi estas cato, fin estas homo, contravis la professoro. Yes, mi estas gato, sed apartenas al ali planetana specio, diris miaja. Tion la bestcuracisto ne scias, ca ec ne devas scii. Tamen, eble mia corpo estas malsimila al aliai catoi. La professoro rememorigis al miaja che gis Si estis ricevinta vaccinoin cae medicamentoin, sam kiel ciui catoi, cae sia corpore agis tutte normale. Li ancau rememorigis al si che iu amico apotecisto parolis al li pri iui piloloi per ciui oni povus supplementi la mangiagioin de catoi se oni nepre volas vegetaranigi ilin. Sed miaia abomenis piloloin, ne volis provi ilin tiam, cae acau ci foie ne volis. Tiu vespere ili mangis cune cinoan cacion cun soi lacto, cae ili interconsilis longe pri kiel solvi la problemo estonte iam la professoro en litigis, miaia sidilis iel cuseno sur la covrilon apod liai piedoi. Si ecronronis la speciala maniero, ivun neniu instruis al si iam aim, sed si iel nascigis cun tiu aliplanetana talento. Si ronronis monotone cae ritme la tutan nocton dum professoro dormis. Si ronronis pensanti cun amo cae danco pri la bonkora fisio, pri la professoro, pri citiu bela planedo cie si nascigis. Si ronronis distagigis cae la professoro vecigis. Tiu matene professoro Ipsilono sentis sin exterordinare vigla cae menfida, plen plenae novae ideoi, pri ciui li songis dum la nocto. Li preparis por miaia avenan cacion, cum cocus lacto, cae forlasis la domon murmurante gaian melodion. Professoro Ipsilono vendis sian auton por formi la garagion en laboratorio. Tie li laboris ciutage, dum miaia attendis pacienze cae espero plene. La catino il pensis pli cae pli prilaborita in ritmoin de ronronado. Iu pli attenza farigis sciai noctai ronronadoi, des entusiasme cae creeme laboris la professoro dum la tago. Tiel pasis prescal du semaino. Caliel, iu vespere li diris al miaia, Mi successis! Cai miaia volis tui eligisian langon en la testotubon, sed la professoro petis isci si en la salono. Tie ili cune festis evento. La professoro metis sur teleron flavezan fungon, ne pli grandan ol omo de cochino. Li dividis cin en du egala in pezoin. Miaia mangis tian pezon tui lautegeron rondronante profelicio. La professoro rostis iom sian duonon sul crado, aldonis iom da citron suco, olivo leon, celon capitron, gustumis mal rapide, cae diris contente. Vera frantaggio! La professoro successis obteni novan spezion de fungo, in quiu iatro vidis inter alie giuste quiu substanzo i un cato in nepre bezonas por estitute sanai, sed i un normale mancas en planto tal al fungo. Tio signifis che mi aia iam povis mangi vegetarane sen aina risco por sia sana. Ia gioio! Post tiu evento la professoro aliformis sian balconon en fungeion. Li metis tien bretaroin, ie la fungoi povis cresci en ombro cae malsecchezzo, ie convena temperaturo. Iam la ricolto de fungoi estis suffice granda, la professoro iam presentis sian laboron ce la Academio de Scienzo. Profesoro Ixilono cae miaia translogigis en alian urbon, cie la profesoro aligis al granda teamo de sciencistoi, experimentantai novalin specioin de fungoi. Cion cion mi racontis al vi, mi stias de iu amicima parolanta capino, qui fidas min cae babilas cun mi foi foie, ci logis quelcan tempon en la sama quartalo cun miaia, cae ili farigis bonan amicinon. Se tiu catino ne plu havas novajo in primiaia cae la professoro. Au eble si ne volas diri ion cion sis sias. Viai catoi estas cutime secretemai